Arratxaldeon, Euskal Herrateak eta Antxeta Herrateko entzule guztioi. Hortzeguna da, martxoaren hogeita irua eta Nafarroko asteko albisten errepasoa ginen dugu urrengo orduetean. Antxetatik, Nafarrora saio berri honetan. Gaur, Nafarroko gobernuak proposatu duen live kantauri bai proiektuaren aurkezpenaren berri emanen dugu izan ere, atzo bertizen izan ziren, Nafarroko gobernuko eta baztan bidasoko zenbait ordezkari, ibaien hobekuntza ekologikorako eginen duten proiektu berri ematen. Bertzalde, azkenean, bazandarren biltzarra ustalaren amaseian ospatuko dela ere kontatuko dugu. Kulturan, doinuele proiektuaren berri ere, emanen dugu eta zenbait itzordu ere zerrendatuko ditugu. Asteburuari begira eta azkenik, Kirolan, betigazteeko sokatira taldea izanen dugu gonbidatu, munduko txapelketan bizitakoa eta lortutakoaren inguruan solasteko. Beraz, ba, hori guztia kontuan izanik eman zaigun hasieran, gaurko saioari. Ibaien hobekuntza ekologikorako laiz kantauri bai proiektua aurkeztu dute bertizen, Nafarroko gobernuko itziar Gomez landa garapen eta ingurumeneko kontxellaria, bazan bidasoku dal ordezkariekin bildu da, ekimen horri buruzko informazioa emateko. Bertzeak bertze hogeita bortz oztopo eraistea eta larogita bortz kilometro ebilgu askatzea aurre ikusten da. Nafarroko gobernuko landa garapeneko eta ingurumeneko kontseilaria den Itziar Gomezek Europako Life Kantauri bai proiektuaren esparruan eginen den lehen informazio jardunaldian parte hartu zuen atzo bertizen inguruko udalei ekimenaren irismenaren eta onuren berri emateko. Ekimenaren helburua da Bizkaiko golkoan isurtzen duten ibaien eta ibaiadarren natura 2000 bai sarekoak hobekuntza ekologikoa lortzea. Bertizko natur parkean egintzen jardunaldian izan ziren arantza bera Dona Maria, Doneste Ben, Baztan, Igantzi, Lesaka, Bertizarana eta Sunbilako Udal Ordezkariak ere, hainbat agintari eta teknikariarekin batera. Laif kantauri bai proiektuan afarroak ikidatzen du, gannik erakundaren bidez, eta bortz urteren buruan, horia, urumea, urdazuri, errobi eta bidasoa ibaietan dauden, hogeita bortz oztopo eraistea, horietatik ama bortz nafarroan daudenak, eta larogeita bortz kilometro bilgu askatzea, horietatik berrogeita mazazpin nafarroan aurre ikusten du. Proiektuaren aurrekontu osoa amar milioi zortzireun da berrogeita emezortzi mila irureun dagoita amairu eurokoa da, eta Europar batasunak laif programaren bidez finantzatzen du euneko irurogeian. Sei milioi bortzeun da malau mila laurehun bederatzireun da laurogeita amabortz eurotan. Programa hori 2008ko urriaren batean hasi eta 2008ko irailaren hogeita marrera bitartean gauzatuko da. Aipatzekoa da, bidasoa eta leitzaran ibaien habitaten eta ibai espezien kontserbatzio egoera hobetzeko balio izan duen live ireki bai, bukatu berriaren jarraipena eta bilakaera dela jarduera hau. Bideo bat zabaldu dute, honen berri emateko, eta hauseda da, bideoan azaltzen dena proiektuaren inguruan. uraren jario naturala oztopatzen duten eta erabelpenik ez duten amabost presa eraitsiko ditugu. Amarkadetan, edo mendeetan zehar, arrainen eta bertzelako animalien mugimendu librea eragotzi duten oztopoak dira. Oraindik ere erabilgarri dauden bertze lau oztopotan, bota ezin daitezkeenez, arrainendako pasabideak eraikiko ditugu. Altza bezalako bertako zuaitzak landatuko ditugu, Ibai hartzak beretzat hartu dituzten landare eksotikoen lekuan. Izokina bezalako arrain migratzaileen populazioa hobetzea, siede nagusi gisa hartuko dugu. Presak eraitsiz, arrainen ibaian goiti eta behitiko mugimendua erraztuko dugu. Baina aztertu behar dugu argindar zentralek zenbateraino ostopatzen duten haien itsasorako bidea. Kasuan kasuko konponbide zehatzak proposatuko ditugu. Arrain migratzaileen zenbaketarako baliabidei esker, bidasoan barna doazen arrainak banaka zenbadu ahal izanen ditugu. Ekimen hauek guztiak koordinatzeko bidasoko arrain migratzaileen nazioarteko lan taldea sortuko dugu. Margaritifera ibaietako txirla mota bat da. Zenbat dauden aztertu eta baztan bidasoko iturburuetako erreketan ugalketa bizkortu nahi dugu, piztifaktorian txirlak aziz. Piriniotako mutur luzeari adiegonen gara, bere populazioa eta bizilekuen egoera aztertu eta hobetu nahi ditugu. Obekuntza ekimen hauen guztien eraginkortasuna birbai estatuko dugu. Ingurumenean, gizartean eta ekonomian izaren duten eragina neurtu nahi dugu. Kantauri bai, efektua izanen da. Life kanta hori bai egitasmoari esker, amaika milioi euro inbertituko dira ondoko ibaien habitaten eta espezien babeserako. Horia, urumea, urdazuri ugarana, errobi eta bidasoa. Gipuzkoan, Nafarroa garaian, Lapurdin eta Baxe Nafarroan. Horietako lau milioi foru komunitatean inbertituko dira, Nafarroako gobernuaren koordinaziopean eta Nafarroako ingurumen kudeak eta enpresaren bitartez. Life kanta hori bai, Europar batasunaren Life Finantza tresnaren laguntzarekin. Gobierna de Navarra. Nafarroako gobernua. Bazandarren biltzarra besta auztailaren amaseian ospatuko dela iragarri berri du antolakuntza talde berriak. Urte hasieran, orduko antolakuntza taldeak ardura utziko zuela errantzuen, eta lan horretan erreleborik ikusten ez zuten ez, ba, Bazandarren biltzarra bere bukaerara iritsi zela zirudien. hala ere, orduz gerozik, hogeita sei laguneko talde bat sortu da ardura hori hartzeko, eta dagoeneko lanean ari dira aurtengo Bazandarren biltzarra ospatzeko. Aurre taldeko kide batzuen laguntza ere badute eta denek elkarrekin aintzinera eramanen dutela ere adierazi dute. Gainera, aurten bestaren 60garren urteurrena da eta beraz ilusietak gogo bereziekin ekin diote prestakuntzari. Talde berriak prentzaurreko bat ebantzuen, honen inguruan mintzatzeko eta bideo bat ere zabaldu zuten honen berri emateko. Orain dela 60 urte, irurogeita an Aralarrera egindako ateraldi batean zenbait baztandarrek baztandarren biltzarra bestaren hasia erein zuten. Ilusioz egindako hasia izan zen. Auzolana, eskuara eta baztandarron elkartasuna ardatz zituelarik. Hazi ura erein zutenek argi zuten auzolanean egindako besta ura beresia izanen zela eta baztandarrontzat urtero urtero errepikatu beharreko zita bilakatuko zela. Hazi hartatik landare derbat sortu zen. Landare emankorra, edozein lurzorutan, edozein eguraldirekin ere, urtero-urtero loratuko zena. Aurten urtarriaren bian, bastandarren biltzarra itzaltzera zijoala komunikatu zuten orai arte kide zirenek. Haientzat etzen erabaki xamurra. Aintzinetik, kide izan ziren guztientzat bezala, haientzat ere bastandarren biltzarra besta izateaz gain sentimendu berezia baitzen. Orduan, bastandarran hitzek guren nortasunaren zati bat galtzen genuela sentitu ginuen. Horren aintzinean, orduko zenbait kide eta ilusio zagertutako zenbait baztandar elkartu eta elkartarekin aintzinera egitea erabaki dugu. Ilusio hasi dugu bidea. Taldean hitza osatzen dugu, eta ziur gaude aurten ere baztandarren biltzarra ederki loratuko dela. Aurten gainera, irurogei garren urte urrena izanen dugu, eta berezi izatea nahi dugu, Azken hilabeteotan, bastandarrok momentu gaztia bizi izan dugu, baina orai arte kide zirenekin, eta kide berrian hitzekin, ilusia eta gogoa ardatz dituen talde polita osatu dugu. Irurogei garren urte hurren hau, 2008-ko bastandarren biltzarrean ospatzea, baino modu obaga ez dagoela argi daukagu. Zuen laguntza ere beharrezkoa izanen dugu. Gumo torre izanen gara, baina bolondresen eta bastango amabortzerri laguntza ezinbertzekoa da, besta hau behar bezala ospatzeko. Azkenik, bastandarren biltzarrako elkartetik pasatako kide zoroitu nahi dugu. Hainbertze urtez ilusioz besta honen antolakuntzan aritu zareten guztiei eskermila. Biotzez eskermile. Zuei esker besta hau ezagutu, bizi eta gozatu dugu. Bastandarrak, hasi baserritar ba jantziei hautsak entze. Hasi zaitezte zuen orgetarako ideiak pentsatzen. Segi bastanen euskaraz barra barra solastatzen. Auzolan erraldo hau ez baita itzaliko. Uztaiaren amaseian, Elizondoko karriketan elkarrikusiko dugu. Gora bastandarren biltzarra, haunitz urtez bastandarren biltzarra. Oikoa jurtu da gau bat elkarrekin pasa Mezu bat Galtzea urti biegunetara Ta bai badut Zer esan xarez Ta bai banaiz Zer izan biok batera esnatzean Noiz bihurtu da Meita mirada La rosa yo gure izara tabularra atzean Gubiok bagara ordularian areak Kulturari tartea eginen diogu orain, Euskara Utsezko plazen sare aurkezu zuten pasaden astean Bilbon. Azkoitian, Bazan, Galdakao, Hernani, Lazkao, Sara, Zarautz eta Ziburuko eragileak elkartu eta sortu dute doinuele izeneko sarea. Sarako ikusi imikusi azoka, Ziburuko disko eta liburua azoka, Zarautzeko literaturia, edota Bazaneko hilbeltza azoka edo plaza antolatzen dituzten eragileak aurkitzen dira hain zuzen ere sare honetan. Denek Euskara arautzezko diskogintza eta literatura sustatzeko xedez. Baltxan elkarteko ladei garai eragiletariko bat da eta sare honen sorreraren helburuak aipatu zizkion maia muruaga lankideari. Doinuele, Euskara Hutsezko plazen sarea, aurkeztu berri dute Bilbon Azkoitia, Baztan, Galdakao, Hernani, Lazkao, Sara, Zarautze eta Ziburu, Zortzi herri hauetako eragileak elkartu dira eta sortu dute, eh? erran bezala, doinuele izeneko sare berezi hau, eta gu, ba, ziburura eh, joko dugu, ziburu herrira, e, baltsan elkarteko lani, ladiz lanuge arrosagarikin mintzatuko baikara, gaixo egunon? Egunon, bai. E, esan bezala, Bilbon zaudete e, Loraldia Festivala denboran, e, aurkezten e, izeneko sare berri hau, e, testu inguru egokia, zuen sarearen aurkezteko? Bueno, ez dugu nahitara hautatu egun hori, baina ala suertatu da, bai, bai, bai, bai. Uh mhm. Testu inguru egokia, bai. bai. Loraltz, loratzen ari baita, euskat, hori azoken edo plaze, euskara utzezko plazen eh, sare hori, eta ba, egun mhm. egokia hori. Eh, esango dugu baltsan elkartetik eh, ba, Euskal Disko eta Liburu azoka antolatzen duzuela urtero urtero ziburun eta horregatik ba, sare honen baitan eh, ba, orkitzen zarete ere e, Euskara Hutsezko azokak edo plazak eskaintzen dituzen eragileak elkartu baitzarete doinuele izeneko sare honetan? Hori da, nahi bazu, e, gogueta eraman genuen ziburuko azukaren bi antolatzailean artean, beraz, baltsan elkartea eta lasarteko argia komunikabidea, Eta esaten genuen, ba, ez gara bakarrak, ez da posible gu bakarrak izatea Euskara gutxe zaritzen garenak, beraz pixkanaka kontaktuak hartu, eta beste ezazpi erridekin juntatu, eta pentsatu genuen, ba, behar genuela pixkan gure bakotsaren bakotsak egiten duen lan hori itzaletik atera, argitara ekarri, Eta zer robe horretarako, ba, sare batean eh, juntatzea baino, bakotsaren lana indartzeko gizan, eta ezagutarazteko, ba hori, zorzitokitan beheren, badela guzkara gutxezko azukarik, eta agian gehiago ere, beste batzu ba, baditaizki ezagutzen ez ditugunak, bera zoiek sartzen aldira gurekin harremanetan, sarea etxia da, eta irikia da, barkatu, eta helburua da hori bakotsaren lana ezagutaraztea eta euskara utzesko azuken eh, eh, egutegi hori ezagutaraztea eta bakotsaren dinamika indartzea. Mm -hmm. e, balio du ere eh, bakoitzaren e, errealitateak ere partekatzeko. Bai, bizik interesanta da, zenta nahi duzu zorzi herri eta zorzi realitate, batzu guziz zerri Euskaldunetan, Euskara ofiziala doko ofiziala, beste batzu ba, gutiago, zonalde erdaldunetan, Euskarak ezagutzarik ez, beraz, ba, esperientzia diferenteak, batzu urteak dramatzazte, dramatzate, beste batzu berriagoak, eta biziki aberatsa da, eta batez ere, e, placer egiten du ikustea, ba, bakotxak bere herrian egin duen autu hori Euskara Utsezko azokarena, e, ez dena bat ere autu erresa, e, ba, berze batzuek ere autu bera egin dutera, zailtasun berak, baina itxaropen berekin ari garela. Mm -hmm. zeintzuk izango dira praktikan, e, sare honen baitan, e, emanen diren lehen urratsak adibidez? Ba, lehen urratxa elkartzaz gain, izan da logo bat eta izen bat sortzea eta ematea sariari, beraz doinuele deitu dugu ba, musika eta literatura unkitzen dielako gure plazetan. Eta nahi bazue, deia egutegia adostu dugu, ba, ezagutaraziko dugu, batzuk ezakiten ze, ze egiten, zer egiten zen, informazio hori elkarri pasatu, esperientziak trukatu, eta adibidez doinu eleren Euskara Hutsezko plazen e, logo hori bakotsak bere komunikazioan erabiliko du, erakusteko ba, sare bat badagola eta indartzen ari garrera. Mhm. Indartzen eta erran bezala irekia da eta helburu duzu eh, halako plazak e, ba, handitzea, bidarkatzea? Bai, ezagutaraztea, publikoaren gana gehiago heltzea, e, funtsan helburua baita, liburua eta musika euskaraz egiten dienak, erriare erritaren ganat ekartzea, plazetara ekartzea, eta, eta jendea ekartzea euskarazko literatura, euskarazko musika irakurtzerat edo entzuterat. E, zuekin harremanetan sartzeko e, webgune bat sortu duzue, e, sare honek badu, jada Eh, leku bat. Ez, <laughs> begia da sarean nahi eta egia da lehen lana izan da, ba, adostea egutegi bat, eta prentsaborreko hori egitea e, ezagutarazteko. Guai, e, eh, hemen dikaintzina zehurra txemanen den, ba, hori bilduko garen ondoko aldian aipatuko dugu. Zerratik sortu webgune bat, bestaz, e, bakotsa kontaktatzen aldu, ba, edo laskauko antolatzaileak, edo galdagokoak, edo bo, bana manera jakiteko eta edo partaide baten bitartez lotzen alda sareari arazuri gabe. Baina egia da momentuko ez dugula ez helbiderik ez eh, webgune berezkorik. Mhm. Baina hori berdin ondoko bilkuran aipatuko dut zure proposamena. Osongi. <laughs> <laughs> bai, interesgarri, interesgarri izan daiteke, bai. E, eta, bai, bai, bai. E, azken galdera kuriosidadez esan duzu, ez da? beti ere, e, Euskara Hutsezko plazez ari gara, eta beti ere, e, Euskal Disko eta Liburuen bueltan... E, Lanean bai. ari zareten eragile hoiei, e, eragile hoiek zarete soilek. Bai, Bai, ala da. E, denek egin dugu auto hori, Euskara Utsezkoa, eta eta sarean Euskara Utsezko e, plazak edo azukak biltzen dira bakarrik. No, nahi bezu, aspertua gaude epizka beti justifikatu behar izatea, beti azaldu behar izatea, zeretik Euskaraz bizi nahi dugu. Eta, eta batzutan kritikak jaso izan ditugu, batzuek eta besteek, ba, zerratik liburu elibidunak ez da. Baina azken finean, elibidun izatea beti uskaldun eskatzen zaio. Eta guk nahi dugu bakotsa gure herrian, urte, urtean egun batez beheren euskaraz bizi den uste dut errandutan bezala, naturaltasunez, eh, lasaitasunez, eta esplikatu beharrik izan gabe. normala beharko luken bezala. Ba, bikain, ba, guzti geratzen gara ladiz eta erranen dugu, eh? ba, ziburuko disko eta euskal disko eta liburu azoka ere izanen dugula urten, ekainan, beti bezala, e, lehen aste buruan, guti gora era? Hori da, ekainaren iruan eta diaz hasi ginuen e, bide hori irikitzen, hilabete bat lehenago justu, ba, ekitaldi bat izanen da, kulturala, e, eh, maiatzenen iruan, baina hori berantagoa ipatuko dugu, gaur batez ere doi ari gara, eta mm -hmm. zuen gana joko dugu onduko, asteetan informazio gehiago maiteko ziburuko azokaz. Bikain, ba guztionekin geratzen gara beraz. Ladis, eskar mila. Ba bai, esker zuri. Eta asteburuko hitzorduei begira jarriko gara orain Nuei taldearen eta Peio Lekun berriren kontzertuak izanen dituzte asteburu honetan txokoto tabernan. Bihar martxoaren hogeita lauan Nuei talde Aragoiarraren kontzertua izanen da Lizondoko txokoto tabernan gaueko 10 erdietan eta igandean berriz Peio Lekun berriren kontzertu akustikoa izanen dute arratsaleko 7 terdietan. Bitzorduak debalde izanen dira eta goiko pisuan ospatuko direla ere azaldu dute. Amar urte ameika dinamika proiektua biatuko du Sorginxulo Lesakako kultur bilguneak. Arriondoa kulturretxaren amargarren urte ospatzeko hainbat ekitaldi prestatu ditu Lesakako udalaren laguntzaz. Aurten, arriondoa kulturetxeak lehen da beteko du martxan paratu zenetik, urte hori abia puntu hartuta, amar urte amaika dinamika proiektua martxan paratuko du sorgixulo lesakako kultur bilguneak lesakako udalaren laguntzaz urte osoan gauzatuko dena. Proiektuak bi begirada nagusi izanen ditu, lehen espazio eszenikoei egindako keinua izanen da, batez ere arriondoari aurten amar urte beteko dituelako. Antolatutako emanaldien zati garrantzitsua bertan izanen da, baina harriko karriket ikasketan ere ez da jarduerarik faltako. Bigarren begirada herriko kulturarloko talde eragilei zuzendua dago, alanola, soinulari taldea, trikitixa taldea, txistulari taldea, dantzari taldean, bertso eskolan, zerki tailerra, abes batzak, herriko banda, erraldoien taldea, elkarteak eta bar. Aspaldeko urteetan lanean ari dira bakoitzak bere arloa sustatuz bere bidea eginez, hamaika dinamika beraz lesakako karrikak eta barrenak animatzen. Hau da lesakari bizitza kulturala ematen diona egunerokoan naniztasunaren isla eta guztiak proiektu honen talde antolatzailearen parte dira. Aipatutako bi begirada horiek osatzen dute 10 urte 11 dinamika proiektua, hainbat emanaldiren bidez gauzatuko dena eta bakoitzak talde eragile baten dinamika errepresentatuko duena. Horrelan zerki emanaldiak, bertso saio musikatuak, abes batzak, dantza taldeak, erraldoiak, musika tresna desberdinen kontzertuak eta bertze sorpresa batzuk izanen ditugu ikusai eta entzungai. Herriko eragileen eta talde profesionalen eskaintzak batera gozatu al izanen dira herrian. Martxoaren 26an emanentzaioa hasiera, hiru kortxe, azukre asko eta brandi gehiegi antzerki lanarekin. Beraz, igande honetan, arratsaldeko sei terdietan izanen da arri ondoan, eta dagoeneko sarrerak eskuragarri dauden lesaka.eus webgunean. baina ipatu dugun antzerkia ez da izanen kultur arloan lesakan egonen den itzordu bakarra izan ere, tantiru euskal folklore eta leko elduek dantza ikuskizuna eskeniko dute bia e, ez barkatu larun batean, martxoaren hogeita bortzean, arratsaleko zazpietan arriondoa kultur etxean. Joan den larun bateko tantiru dantza jaialdearen ondotik, tantiru Panteiru Mairu Euskal Folklore Taldeko helduen dantza taldeak ikuskizuna eskainiko du martxoaren hogeita bortzean, larun batean, arratsaldeko zazpietan, arri ondoan. Sarrerak bi eurotan sargai daude, xagu paper dendan eta teletxea dendan. Lengo astean, dantzaretiki egunaren aitzakiarekin, garbine sarasolak ere itzordu berri eman zigun. Eta, bueno, e, ez dut utzi nahi errangabe, gero martxoaren hogeita bortzein, mhm. helduok mm ere dantzatuko dutela, eurek ere izango dutela saio bat, eh, bai. lezakako kulturitzi, inula barreko zazpia kaldera. Mm eh? Orduan, lan haunitz eginen dute larunta honetan txikiak laguntzen, minio eurek ere laninari dire, bertze manaldi bat emateko gaita bortzen. sekreturi gordeatzen Ezkutuan nabil ni guztiak arnazten Nire aurpegiak ez du ardurarik islatzen Baina barneko aurra jada desegin zen Egin nahi du degan egin artean Notzak diren abiak utzi azatzean Garai batean nuen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 Hasi dut iesa, hausartuko nintzenik, ezin nuen bentsa, begiak ireki egita, egi hause da, nire logelan nago, dena zen ametsa. Ikarak zalantzak darrarak zentzugabea, buruan, barruan, larruan. Yeah. La en moi, Y ese Y ese Y ese Y ese Bukatzeko ba, kirolari ere tartea eginen diogu orain. Lesakako beti gazte sokatira taldeak bederatzi domina eskuratu ditu Ipar Irlandan jokatu den munduko txapelketan. Urrezko bi domina, zilarrezko sei eta brontzezko bat irabazi dituzte beti gazten izenean, baita Euskal Herrian izenean ere. Lorpen hauekin ere zenbait marka historiko lortu dituzte lesakarrek. Horiek denak errepasatzeko, gurera gomidatuko gomidatu ditugu taldekide batzuk, zehazki gurekin dauden, beti gazteko ane gorrutxaga, irantzu goien etxe, baina tordoki eta julen palenzuela. Bueno, kaixo lauei. Epa, Zer moduzate? Okay. Bueno, oraindik ere ez dakit asimilatu duzuen lortutako guztia edo eh, ja lesakan berriz ere ongi itxetan, ez? Finkatu zaten edo guainik ere, bueno, ba horreri bueltak ematen. Nik uste dut oraindik pixko bat e, eh, ametxetan gaudela. Azkenin aletu bezala lanin hasi gara, e, deitzen ari digute leku batera ibateko bertzera, eta oraindik pixko bat hor, airiz, muño poliki poliki ja joanen gara aterrizatzen. <laughs> Bueno, orain errepasatuko dugu lortu duzuen guzilla poliki poliki, bino, bueno, e, hola valorazio e, eh, orokor bat egiteko bezala, ez? Eh, da lortu duzuena. Eh, ezakite espero zenuten edo bueno, e, behin hasi zatela esan jokatzen, pos ikusi duzuen bai e, lortzeko aukera zenutela edo ezakit. Bai, hombre, intentzio horrekin jaten ginen ez, beti de podiuman, podiuman goitzeko intentzio horrekin, bino, nik uste lortu duen guztia lortzia espero. Bai. Eta, bueno, errepasatuko dugu, e, urrezko bi domin eskuratu dituzu erran dugun bezala, bata beti gazten izenin, bortzeunda irurogei kilotan gizonezkoak, Eta bertze aldetik ere, bertze urrezko domina, e, Euskal Herrian izenin e, talde mistoak lortu du horietan, munduko txapeldunak izan zarete, bino hori ez gain ere, 6 e, sei zilarrezko domin eskuratu dituzte, beti gazten izenin, bortzeun kilotan emakumezkoak, e, beti gazten izenin baita ere 6 kiloko e, kategorian gizonezkoak bortzeun da berrogei kilotan ere emakumeak beti gazten izenin, eta, bueno, ba, azkenin beti gazten izenin ere, bortzeun da larogei kilo e, talde mistoak. Eta Euskal Herrin izenin ere, bertze bizilarrezko domin, bortzeun kilotan emakumeak, eta seireun kilotan e, gizonezkoak. Eta hori gutxi balitz, e, domin bat ere, Euskal Herrian izenin, seireun da berrogei kilotan e, gizonezkoak. Bueno, zerrenda, luzia da. Ez eh, eh, dakit, bueno, ba, garaipen agitzonak, eta, bueno, ba, seitan eh, munduko txapeldun orde, eta bitan munduko txapeldunak izatea, ba, zuei ere, bueno, ba, leku batez, e, jartzen izue hor munduko txapelketan. Ez dakit, bertze taldeen aintzinean edo, bueno, olko desberdintasuna ikusi zuen, edo orain bertze begi batzukin ikusten dizueten zuei e, mundun ziar. Hombra, nik uste betitik e, Euskal Herriko taldik izan dugula fama, bueno, nahiko ona, ez? Txinatara beti egon dire bertzin gainetik, kriston fama utela, baina Euskal Herriko taldik, pues ez dakit, mino hemen dikantzinera garbi dago hartuko ere bai, bueno, txinatara bezala ez, mino, inponituko pues, imponituko diegula pixkot. Eta, e, bueno, e, aipatu gure bai, zenbait marka historiko lortu dituzuela hauekin, e, bat, eoietako bat, e, bueno, Euskal Herrian izenin talde mistoak lortu duna da, ez? Lehen aldiz talde misto hau izan da munduko txapelduna Euskal Herrian izenin. E, bueno, ba, marka garrantzitsua, ez? E, ezakit zuek ere talde hortan aritu zineten, ez? Bai. E, bueno, ez zerbait aipatzeko da duzuen, e, horri ere, bueno, ba, garrantzia eman barko zaio, ez? Bueno, azken urtetan gainera e, Euskal Herriko txapelketan beti zintzilik edikutzaigun e, eh, txapela izan da mistokoa, aurten irauzi genuen eta orduan joan gara pues, bueno, motivazio horrekin ere, eta txapelketan motivatu ginen, hasi ginen igual pixko bat beti, minio gero poliki-poliki ikusten genitxun auk, gero eta aukera gehi hurria lortzeko, Eta, bueno, pues, e, agitz kontente gerran, eta eh, lehenengo aldiz izateko Euskal Herri bezala lortzen dugula aurria, pues, ez zinio, be. Gainera, izan duzen hori, mundialeko azken kategoria tiratu ginuna, eta alde an, mundiala hautzeko, pues, ez zinio bekio. Hori da, ez? mundial guztiko azken tira izan zen gure finala, eta eta zen bai noski gu, eta gero lesaken ere laruntarra txaldi izan, eta bai. Bai. Gainera, patu behar dugu, bueno, Euskal Herrin izenin jokatu dituzuela hainbat e, kategoria, Euskal Herriko txapelketan ere lortu dituzuen txapelangatik ere, ez? E, txapela horiek eman dizue aukeran, ba, Euskal Herria ordezkatzeko hori ere, bueno, ba, aukera ederra, ez? Julen? Bai, bat urte batzuk hori, zazpi txapelatatik segira uzten, urtero egiten da espinetik joa guain arte zen misto eta urten eskautu zaigu bortzante iruro goikoa. Baina, bueno, horrekin, igual motivazio horrekin dori egin dugu indugu mundiala, Hori da, ba, azkenin, de, orokorrin, demoraldi ederra, ez? Boro bilduzue munduko txapelketakin, eta, eta bueno, ba, hori azpimarratu behar da. E, bertzealdetik ere, aipatu behar nun, e, meretzi urteren ondotik ere, e, beti gazteko gizonezkuk e, urria lortu dute, munduko txapeldunak izan dire, e, meretzi urte eta gero, ba, hor tartin, ez, berriz ere hor egotea, finala jokatzea ja e, zen eta gainera irabaztea, bueno, ba, hor ere hori ederra izan ez, peinat, Julen? Bai, beti ikusten da, gotxin, soze, batxugar gazki batzuk eta azkenko Glasgowko finaleko argazkik, eta beti pensatzen zuet, eh, nire joaten mundiala miolena gara goti uste argazkerik eta errantzu, hau, nospatiak gertatzen da berriz ere bueltan. Eta eta ikusi aurten mhm. bueltatu dela bai. Bai, gainera taldekide batzuk eh, berak dire ez, eh, bai, bai. batzuk orain dela emeretzi urte irabazi zen eta... Adibidez, e, delanteroa, Carmelo Itxelena, mhm. horrek utzizun sokatira, mundiala irauzi eta sokatira utzizun bere semin esperuntza honikan, Anderren, esperun eta hemen urte beran dago bien arte nere zuten mundiala. Hori da, ez? Ai atxemi bai. bai. Mhm. Hori da bai, beretzeko izan bar da bai. bai. Bai, bai, bai beresia, claro. Bai, bai. Eta bueno, bertze hola marka historiko bat aipatzeko E, beti gazte dela munduko klub bakarra hiru kategorietan ez e, gizonezkotan emakumezkotan eta e, talde mistoan ba, dominak e, lortu ditunak munduko txapelgetan. Horire, bueno, ba, munduko bakarrak izatia, ez? E, derri herri txiki bateko klub batek, ba, bueno, ba, hori ere bere eta azpimarratzeko, ez? Jo, bai, e, 2008ko munduko txapelketan lortu beno lehenengo aldiz e, iru kategoritan podiumera igotzia, eta, bueno, orten ikusia berriz ere lortu dugulan, nioa ingun urrezko dominak irauzita, eta ez hori bakarrik eh, parte hartu dugun kategori guztitan, goitu gara podiumera orduan, jo, mm -hmm. kriston bai. Ka, hori da, ze e, bedetzi domina hauek izan dire, jokatu dituzuen zuen, bedetzi kategoria, eta bai. denetan ailetu zate bai. eh, podiumera goitzera. Bai. Mm -hmm. Bai, bai. bai. ezik, denetan finalera, eta bertzi nigu garen posta lortu genu, bai. Hori da. Bai, bai, e, bueno, ederra da lortu duzuena, bai. Eta, bueno, orain nahiko nun, zuek kontatzia, e, eh, zuen esperientziatik noski, e, <clears throat> han egontzatela eta nola zen, bueno, nola bizitu duzu ez, e, orokorri munduko txapelketa han bertan zinetela. Ze herrian, bai bizitu dugula modu batin, ez, zue, zuek izan zarete ez, protagonista glabe bino zuek han bertan zineten eta, bueno, ez dakit, nola, nola bizitzen zenuten edo nola zen egun batan? Ba, ja, azkin zara profesionalo da zala ez, mhm. e, zade hotelin, gozaltzen zu, jantzera tiratzera, eta bizizara hortara sokatira da bakarrikan. Eta, karo, lehenbizko bizko guna ziren, ja, podi magoitu ginela, e, bizi jarro hortu ginitun, eta kristuen euforia da zala ez, nire, karo, kiztu egun segio tiratzen, orduan, e, zindu du sobera zelebratero bai, urrengo honi mauztu beste tirada bat, antzinko bezen importantia, orduan, materiala prestatu, e, rekuperatu, eta aitzin tensu hastia egunero egunero tiratzen, gara egunero podimera goitzen, azken hori ezin duzu nahi duzun bezain bertze zelebratu, bauzurko zurren gunin bertze tirada bat bai, eta mm -hmm. itz emozionante eta intensu eta itz bebe. Bai, bai. Kao, lau egun ez tiratzen, e, ezakit indarrak e, berdin e, diren azken egunera edo lehenbizkora, E, baita, bueno, aipatu dugu, e, zenuten euforia hori, ez? E, bai. Bueno, ba, lortzen ari zinetelna ahondia zelako, horrek ere igual lagundu du, laugarren egunera, ba, guainik indarrakin ailetzia eta, bueno, horrazken tiraldi horretan urria e, irabaztera. Bai, azkenen, lehemiziko egunan antzuzu bizia, da ikusten zara indarrakin motibaten zara, urrengoan ere berriz, urrengoan berriz, azkenen nekatu zaudetari, minio, zara konturatzen bezala, lau, horren, lau egun segidan aizela tiratzen goizta txalde. Eta ero ja, astelenean txeratorri eta normaldea den sartu eta orduan zen, pum. Ja, omen mina, han mina, nekatuak. Hori da, dut, ja, behin itxera bueltan, hor sumatu zen utela ez, neke guzila, eta ordun hasi zinetela ez, gorputza berriz ere, pues, darreskuratzen edo indar berritzen. Mhm. Hombra, neke sumatzen duzu, momentu nire sumatzen duzu, eta oinazea ere, azkenei, paliza da gorputzen zago, goizta txalde tiratzen egotia, minio, gusta e, eh, lortzen duzula emaitza honak, jo, pues horrek motibatzi zuta haratatzen bega, segitu behar dugu eta gehi eta gehi <laughs> eta. nola izan dire tiraldiak? E, han ba, bazen ituzten talde batzuk ja ezagunak zirenak, ez? Euskal Herritik ere ara joaten zirenak, baina bertze batzuk ez, edo bueno, gutxigo behintzat e, ez dituzu, ez duzuelako, ez? E, euren, euren kontra jokatzen egunero. Orduan, ezakit ezberdintasunik arrautu dituzuen e, bertze herrialdekin konparatuta edo bertze taldekin konparatuta? Bueno, beti naiz beraien kontra en, ez ditu beti badakigu bakoitzen ondik baten aldean doze zein diren beraien punto fuertik da. Orduan, pues, <clears throat> adibidez, txina guadu agiz teknika beraiena ere, gual gura antzekoa dena, baina sartzen dut horri indar bat, pues, ba, guretzako zaila dela hori gelditzea, e, Holandak eta bertze batzuk pues, indarrakin egiten tegokitik, aurten posibili izan diegu beraiei geldia, geldiarazi, e, eh, bakoitzagoa du, pixot bere teknika eta guziatzen gara gurikin, mhm. bertzi geldiarazten. Mhm. Zein erranen zenuten dela hola talderik zailena ez edo e, gainditzeko? Emakumezkun kategorin guretzat txina taipei. Bai. bai. Mhm. Hori izan da, hor finaletan gelitzu zaiguna. Bai, hori izan da zailena. dan ez daki... Ez daki, nik uste, zailena, zailena, eh, dira difente dira. Mm -hmm. Irlandesak tiratzute gehiago indar, baute bentaja hori bai, eta handi direla eta indar mm gehiago hmm. dutela bazara, eta tiratzute esplosibogo, eh, txinu, adibidez, konstantzia hori mantentzen eta asiatikan bukarera, orduan nahiko latosu dire, tiratzen, <laughs> ez dut ez egiten duzu, eta ez da, bakotxa da, bakotxe irauzteko behartzu bere teknika eta bere punto debilari atakatu behar. Bai. <laughs> E, joan hain zinetik, bueno, e, behin Euskal Herriko txapelketa bukatuta, segidan joan zineten Ipar Irlandara, eta igual Euskal Herriko txapelketa bera izan zen zuentzat mundialerako prestaketa, ez? Bai, bai, azken irainen segide izan da, pues, prestatzen gara hor, hor entrenatzen dugu, eta, eta bueno, guk bagenun gure gure begira da momentu hortan zegoen Euskal Herriko iraustia, irauztia azken horrek ematen dizaukera gero mundiaran ere Euskal, e, Euskal Herri bezala joatea, eta hori den orduan hori genon begitartin, eta gero ja mundiala zen, pues ja premio bat, in, hemen ninteko guzia demostratzeko. Ez duzu hasti sobera ere mundialen pensatzeko ere, azken entiatu ginen igandin mistua eta estelen ginen ja mundial, orduan ez duzu denborarekan ere e, eta Euskadikoak auto eta seguida mozuzi Nordun da, takit, eskoneko mhm. gote pronto azalestu zu astizo erikan ez. Alare, entzinetik, bueno, taldeik eta ezagutzen zen ituzten ez, gutxi goti beti, eta, bueno, ba, horren arabera joan zatea e, eh, edo horren arabera ez, eh, izan, bueno, egin zuzue, beraien kontrako tiraldik ere. Mhm. E, eh, momentu, nezakit zer sentitzen zenuten, behin arat edo pistara aterita ez, ez dakit, bueno, ikusten zenuten duten aurkaria zein da momentu honetan, eta orain horrela bar dugu, ez, e, hor laguntzaik eta prestatzaileik jozue ondun, ez dakit zertzen e, egin beharreko, ez, e, gauzareik importantina edo aldi bako txin? Lehenbiziko honetan, lehenbiziko honetan bat ere zari balko urtzen mengo euskal herriko badak nola hitzen diren, eta hori, eta mm -hmm. nivela edo ikuse. Zero ja ondoko honetan badakizu izan nola jokatu horretu bateri, nola jokatu horretu bertziri, gure hartin txolastu, zuzenein ikusteko aukera bazen eta guk e, ola ikusi genuen, ez, e, zuen txapelketa, e, hor batzutan aditzen zitzaizuen. E, guti, bino benka, aditzen zen Euskara eta aditzen zitzaizuen solasin eta batzutan ere, bueno, entrenatzailik ez, zenbait agindu ematen zizuen, batez ere igual bigarren tiraldin, ez, e, ja ikusten zenuten nondik joaten zen bertze taldia, e, horrek, ez, gidatu dizue. Bai, mm -hmm. ni azkenen eh, antziko mundialeko bat juzu referentziatzuk ero bai, ze ekipo diren potentinak eta zein pixko bat eh, estrategia zein puntu debilak da idena, nionik aurten sorpresa erami dut antziko eh, antzinko konpatuta, zirela ekipo batzuk, bazinitula altunan eta ezin orduan urte horietan gelditu eta aurten sorpresa erami du tiratzen hasi eta kustan nola indugun kontra eta, eta azken alderetorri direla. Mhm. Bai. Eta hori zerren nuke dela gehiago bertzin ahultasunagatik, do igual eh, zuek ere prestatu bai. zatelako gehiago hortara. Azkenein, mm -hmm. eh, zara denen, ez? Eh, mm -hmm. Mundialero ikastentu zara jaizentia, eh, antzinko mundialin nahiko lata izan genuen juezak gerrikukin, eh, zapata dizentik ere bai, orduan, joan zen ikasten mundialero ere bai. Ez da bakarrekan ze, ze lortzen duzun, ez? Ze bizitzen zunan ere, eta han ikasten zuna balizu mundialerako, eta eta dentarako. Ba, bai, gero zentramiento dituzun, duzun, ze ekipua sartzen duzun, dena. Mm aldatzen da, urtetik urte aldatzen da dena. Bai. Mm Aipatu dugu, bueno, e, oraindik ere bueltatu zatela eta pixko kokatzen nahi zatela oraindik ere ez, bueltarakun eta asimilatzen e, lortu duzuena. E, egun hauetan zer da jaso duzuena jendein aldetik edo, bueno, ze ikusi duzue herrian edo zuen ingurun? Jo, pues, errin kriston arrera hitz duten aietzerako, bueno, banda eta den atorri zen guri ongi etorri ekera, eta kusi genon, e, eh, ez genuen pensatzen hola segituko zuten itesagatik, minio, jo, jendik uste bilo gehiago segitu zula, eta azkenik kriston poza, ze ikusten zu, bertze kirol batzuk bai segitzen txuztela, eta sokatira ez dela hain ezaguna, minio, pues, gure inguruk olko garrantzen bat dutela, eta pues, eskertzen da. Eta ongi, konten, konten. Bai, bertzik ezakit zerbait duzuen bai, errateko? E, nik adibidez, han ginen nikan, ez, hango telefonutik solasten, pues, hemen zeudenakin, eta, ba, lesaka dagoa, arrotua denak zuri segitzen, ez duzu imaginatzen zenbat, zenbat den horrela, ez? Eta mm. jugero aletzen ikusten, ikusten emertze jende. E, atzo oraindik jendia erraten, e, ba, denak begira, ikusten, telefonukin, nola, Ta, pff, nola, gu ginenan burbuja batin, bai. ez, ez dara, ez, ez dut ikuste zein den. Nio gero aletu, eta hori kontatzen dut, bua, oza, goxotasun azkenin, ez, herriko babes hori. <laughs> Egia da, bueno, sokatira ez dela kirolik ez, e, indartxuna e, mm. ez gure eskualdineren, ez eta zuek erreferente bezala eduki. Bai. Bino, orain, igual, hainbertzeko jartzuna edukita eta e, horrek ere lagunduko du, ez? E, ba, igual, jendia animatzia edo hastia zuekin entrenatzen, probatzen, e, bez, uste duzu horrek lagunduko duela?: Bai, nik uste ere, bai, beti indarra ego hartu duguna, indarra duen modan bat ozala mundial honekin toi dena, eta zantzio, bai. E, mm -hmm. Gaina, behar dugu, bain, kursita gure ekipua Naiko veterano dela. Me <laughs> jotze ez taiaren ekipo euskira. Orduan bai, eskertu zen jende berria eta ta berra la den, a pikatzen den bai. Ederki, bueno, orain mundiala eta gero, eh denboraldia bukatu duzu, ez? Eh dagoneko, E, Mendika intzinera zer duzue zuen burutan, edo entrenatzen segitzen duzue, edo orain, bueno, deskanso bat hartu beharko duzu ez? Bai. Deskanso, bai. Bain, azte pare bat ola deskanso hartuko dugula, uh mhm. -huh. bino segidan Nafarroko inaziko gara berriz, apelia batean hasiko gara. Mhm. Ta bueno, hori bukatu, eta orduan bai hartuko dugula deskanso luzeua, udako deskansoa, bino... Mhm bertzela deus ez dugu tarte ondiri deskansatzeko. Mm-hmm. Orduan oraindik ere baduzu txapelketa bat pendiente hor. Bai, mm-hmm. bai Nafarroko bai. laukoa. Bertze, bertze lasaitasun bat egin bai, ez da. Mm-hmm. Gainera, bueno, lortu duzuenakien ez dakit bertze motivazio punto bat ere emanen dizue, ez? Ja. E, horreri aurre egitea. Horri galdutera igual du, ja. Bai. Horri galdutera. Horri Bueno, ba, eskerrik asko, gurekin egoteagatik, eta hau kontatzeagatik, e, bueno, lortu duzuena hemen eskualdin bederen, ba, ondila da, e, bakarrak zarete, ez, hau lortu duzuena, eta hori azpimarratu barra da eta bueno, ba, eskerrik asko e, guri haudena kontatzeagatik. Espero dut, bueno, datorren urtetan ere hemen izanen dizuegula berriz ere kontatzen, ez? E, Ezakit, iguala edo gehiago lortu duzuen, eta bueno, hemen egonen gara zoi berriz ere harrera itxeko eta dena kontatzeko. Eta eskerrik Eskerrik asko. <laughs> Ba, hause izan da guztian gaurkoz, Janus Lester talearen bertze kantu batekin utziko zaitu orain. Ongi izan eta bihar arte. Goizero irri farra que eran zonas